الحوادث في مشيبي وقد أفل الشباب ولا نعودي وما أدري أينجد ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وبعض الهم يوجنا بالقصيد Oni će se neprestano boliti protiv vas da vas odvrate od vjere vaše ako budu mogli. Mi smo dom slobode i njezin branitelj, a sada našu slobodu ugrožavaju neprijatelji. Oni su pobili hiljade naših građana i žele ih još pobiti. Borit se protiv njih i jednog po jednog uhvatiti i dovesti pred lice pravde. Ova velika nacija sada se bori za spas našeg naroda i naše djece, koja žive u strahu. Mi se borimo sada i nastavit ćemo se boriti, sve dok naša pobjeda ne bude kompletna. Amerika ima poruku za nacije svijeta. If you harbor Ako pružate utočište teroristima, i vi ste teroristi. if you Ako train obučavate or ili farm naoružavate terrorists, teroriste, you are i vi ste teroristi. If you feed Ako a hranite terrorist or teroriste fund a terrorist, ili im dajete you're novac, a terrorist and i vi you ste will be teroristi. held من الوريد إلى الوريد لعامرك من يعش يجد الليالي O vjernici, ne uzimajte za zaštitnike jevreje i kršćane. Oni su sami sebi zaštitnici. A njihov je i onaj među vama koji ih za zaštitnike prihvati. Allah u istinu neće ukazati na pravi put ljudima koji sami sebi nepravdu čine. الحوادث في مشيبي وقد أفل الشباب ولا نعودي وما أدري أينجد لي قصيد ne bojte se za islam. Ali ne zaboravimo da je Allahova odredba iznad ljudskih odredbi i da je svjetlo ove vjere jače i uzvišenije puno od toga da bi ga mogao ugasiti prezreni neprijatelj. Zato se pitajmo stalno šta smo uradili za ovu vjeru i šta smo pripremili za ahiret.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 Mi smo, braćo i sestre, svjedoci opšte objave rata od strane kršćanske Amerike i njenih sestara, blizankinja iz Evrope, dakle opšte objave rata protiv islama i muslimana i ono što želimo na početku kazati jeste da ovo nije ništa začuđujuće i to istinske vjernike, one koji razumiju Kur'an i sunnet poslanika sallallahu alaihi ve sellem i koji čitaju Kur'an, i istoriju ljudskog roda, znaju da to nije nova stvar jer sukob između istine i laži je star taman koliko je staro i ljudsko obivstvovanje na zemlji. Borba između istine i laži, između svjetla i tame, između islama i kufra, odnosno vjere i nevjere, traje od postanka čovjeka na zemlji i ona će stalno trajati do sudnjega dana. Trajeće do sudnjega dana jer ne može obodvoje opstati na zemlji, istina i laž, niti može obodvoje nestati. Mora biti jedno. Nažalost, mi smo danas svjedoci da trenutnu vlast u rukama drže nosioci kufra, nosioci tame, zablude i sijači nereda i svjedoci smo da je islamski svijet, da su muslimani danas na zemlji poniženi i poraženi u svakom pogledu i politički, i vojno, i ekonomski, i nema sumnje takođe da se zna šta je uzrok tom poniženju. Mi smo o tome govorili, a muslimani su takođe svjesni toga da Allah Đalešanuhu kaže Inna Allahe la yugayiru ma bi kaumin hatta yugayiru ma bi anfusihim. Allah neće promijeniti stanje jednog naroda dok on ne promijeni sam sebe. Dakle, kad je ummet napustio slijedženje Kur'ana i sunneta, onda ga je snašlo svako poniženje. I radi toga, dakle, danas muslimani trpe nezapamćen teror i nezapamćen pritisak i podvale i laži od strane kršćanskog zapada, teror, dakle, i politički, i vojni, i ekonomski. Svoj teror nad muslimanima, braćo i sestre, samo da se podsjetimo, zapad čini, odnosno kršćani čine, već mnogo vjekova. Posebno Amerika koja je danas zvanično objavila rat islamu i muslimanima, navodno zbog nekakvog islamskog terorizma. Mi znamo da su oni napali prije nekoliko godina Irak, da su napali Libiju i da napadaju dan danas te zemlje kad im god naupadne. Kad god je Amerika u ekonomskoj krizi, kad god treba skrenuti pažnju sa svog zuluma, sa nereda i nasilja koje ga čine, onda izmisle neprijatelja obavezno muslimanima i pošalju svoju vojsku. Također, napali su Afganistan, napali su Sudan i evo već 50 ili možda više godina neprestano čine zločin i čine zulum muslimanima u Palestini. Dakle, mi danas želimo govoriti o američkom terorizmu, o Americi koja danas pokušava da se nametne kao jedina sila na zemlji, o Americi kojoj su čak i mnogi muslimani pridavali Allahove atribute. Tako da su govorili da Amerika sve može, da Amerikanci sve prati, da im se ništa sakrit ne može, da su oni neuništivi, da oni vladaju, da se njih valja bojati i tako dalje. Međutim, mi smo vidjeli, bili smo svjedoci da Amerika nije nikakva sila. I ne samo to, nego ako se sjećate, prošle godine, kada je pao veliki snijeg u Americi, zvala su braća iz Amerike i pitali smo kakvo je tamo stanje. Kaže da im nije tehnike i da se ovo desilo, da oni žive u Bosni, svi bi pocrkali. Dakle, njihova tehnika, njihova moć i njihova superiornost je pala u vodu. Ovo ne govori zbog toga što mi likujemo nad onim što se desilo u Americi. Ja bih ovdje spomenuo islamski stav. Napad na civile, napad na ona dva centra u kojima su radili civili, u kojima je bilo dosta i muslimana također, dakle je zabranjen i napad na civile, je inače zabranjen muslimanima i u ratu. I ja bih spomenuo pročitah neki dan tražeći po internetu fetve, odnosno mišljenja naše uleme, koja bi danas trebala da bude na čelu odbrane islama i ponosa muslimana, tražio sam i našao sam mnoge fetve, između ostalog fetva od šeha Salman Auda u kojoj spominje upravo ove stvari i navodi dokaza da to po islamu nije dozvoljeno. Dakle, muslimani su od toga čisti. Međutim, mi ovo ne ističemo zbog toga što se bojimo Amerike, nego radi toga, kako su rekli Afganistanci i njihove vođe, što je ovo Allahov šerijat. Što sa Allahovim šerijatom nema igre što se on ne može kršiti, sa njim nema kalkulacija niti kompromisa. Dakle, oni žele da sprovedu Allahov zakon na zemlji, a Amerikanci muslimane posebno u Afganistanu proglašavaju najvećim teroristima, vandalima, zaostalim ljudima i tako dalje. Zato vas pitam, braćo i sestre, sestro, Allaha Đalešanuhu, kad je u pitanju ovaj zulum i teror, šta su skrivili sudanci? Pa su Amerikanci napali sudani i poubijali na hiljade ljudi i žena i djece. I to ne nazivaju terorizmom. Znate šta su skrivili? Skrivili su onda kada je njihova vlada se izjasnila da će uspostaviti šrijet u Sudanu. Da će uspostaviti Allahov zakon u Sudanu i da njihov narod želi i zabire šerijat. Mimo svih drugih ideja, svih drugih zakona. Zatim, dugogodišnji rat protiv Iraka i milion ubijenih civila, milion ubijenih muslimana, žena i djece, za njih nije terorizam. Napad na Libiju, 20-godišnji rat u Afganistanu i milione ubijenih muslimana, za njih nije terorizam. Pomaganje židova i ubijanje muslimana u Palestini, zločin kakav se ne pamti kroz istoriju čovječanstva, za njih nije terorizam. Zatim, istrebljenje jednog kompletnog naroda sa autentičnom kulturom, kao što su bili indijanci, u Americi za njih nije terorizam. I njihova je parola bila kada su ih ubijali, dobar indijanac je samo mrtav indijanac. Zatim, ubijanje civila i spaljivanje cijelih gradova poput Hirošime i Nagasakija. Za njih nije terorizam. Zato su polijepili po Sarajevu plakate, najavljujući film, vjerovatno su ga džaba dali. To je tek novi film, napad na Pearl Harbor. Novi film gdje Amerikanci stradavaju strane Japanaca. I Hiroshima i Nagasaki su bili osveta. Dakle, bacanje atomske bombe je bila osveta za to. I prikazuju takav film da bi probudili kod ljudi osjećanja prema američkoj naciji. I vidite kako se krše svi principi kad je u pitanju američki život. Kad su u pitanju amerikanci, dok se za druge ne mari. Zatim rasizam, borba protiv crnaca u Americi, koja nikada nije prestala. Za njih nije terorizam. Toliko je teška situacija crnaca u Americi. Mi kad smo bili u Americi, spomenuti samo jedan slučaj, vrlo interesantan. Kada smo došli u jedan shopping i htjeli da kupimo miris koji je prodavao jedan crnac, pa je on tražeći mirise koje smo mi tražili prosuo jednu flašicu mirisa i naljutio se i rekao je vi ste mi donijeli zlo. Kad nas je vidio, pa sam rekao bratu reci mu da je on nesposoban, a nismo mi donijeli zlo, nego zbunio se, ne zna, baratat oko toga i zbog toga je prolio to čovjek je vjera, nema pojma ni o kakvoj vjeri. A već ima predrasude o ovakvim ljudima. Vidio je brade i bijele kape i odma kaže vi ste mi donijeli zlo. Nakon toga kažem bratu pita ga je li musliman koje je vjere? Kaže nisam, ja sam kršćanin. Pa jel čuo za islam? Kaže nisam čuo za islam. Šta naučava islam? Kakva islam vjera pita? Kaže brat šta ću mu reći? Reko reci mu da islam ne gleda ljude i ne rangira ljude po boji kože, niti po naciji, niti po porijeklu i tako dalje. Kad mi on govorio, on je ostavio mirise i pare koje je držao u ruci i kaže gdje mogu da se upoznam. Imate li literature i kakve? Imate li bilo šta? Dakle, samo ovaj moment, spominjanje rasizma koji je na snazi u Americi, zainteresovalo ga je za vjeru, za ideju koja ne gleda ljude po tome kakve su boje kože, jesu li siromašni ili bogati, jesu li državnici, političari ili su iz nižeg svoja društva. Dakle, sve to za njih nije terorizam. Međutim, kad musliman napravi neku grešku, bilo gdje na zemaljskoj kugli, oni sve muslimane poistovjećuju s tim. Jer čovjek nije melek. Mi ne stojimo iza grešaka muslimana. Islam je od toga čist ako se dokaže da je musliman načinio neku grešku. I onda se digne tolika prašina i toliki medijski teror da se piše po našim novinama odna ono jutro kada se to desilo slike u same Biladina, slike Arapa i odma predzna islamski terorizam. I onda ljudi na osnovu te propagande silne, naše komšije, naše braća muslimani u svim gradovima, znaju da to nije tako. Ali opet, hiljadu puta ponavljena laž postaje istina. Čovjek već s dozom Sumnje prilazi i kad možda postoji mogućnost. Možda je baš tako, pa čitav svijet se digu, čitav svijet govori o tome. Vjerovatno možda u tome ima istine. A da ne spomenjemo to da do dan danas nikada nisu otkrili. Ko je to uradio? I za takvo dijelo svi analitičari, ozbiljni analitičari smatraju da to mora uraditi neko iznutra Amerike. Da je nemoguće da takvu akciju izvedu ljudi sa strane. Bili oni Japanci, bili oni Kinezi, bili oni muslimani i tako. Mada je se Amerika zamirila ne samo muslimanima. Nema naroda niti države na Dunjanuku danas kojoj se Amerika nije zamirila. I kojoj nije duža na bilo koji način. I koja ne želi da se osvijeti Americi na bilo koji način. Zulum, pritisak na ljude, stalni pritisak i teror svake vrste mora dovesti do eksplozije, mora nekad puknuti. Ne možeš ti imati superiornost. Nije tvoj život vredniji od mog života. I pogledajte, dakle, nemaju dokaza, ali isto jutro su najavili njihov predsjednik, kao u boj izlazi i kaže, ovo je islamski terorizam i mi ćemo se njima suprostaviti i mi ćemo se boriti protiv toga. A prije toga, njegov zamjeni šta je rekao? Uradio to, Usama Bin Laden ne uradio, mi ćemo napast Afganistan. Jasno je šta hoći. Jasno je zbog čega su okrivili muslimane. Pa kada su digli prašinu, I kada su braća i sestre počeli da zovu iz Amerike, zbog toga što su im životi bili ugroženi, životi im bili u opasnosti, onda se ponovo javio buš i kaže ne smije niko napadati muslimani ne smije, kad si ti najavio krstaški rat, sad kažeš ne smije niko napadat muslimane. Kad oni ne smiju izići svojih kuća, kad se već povukla crta, kad se povukla jasna linija, posebno oni muslimani koji imaju obilježja, kao što su muslimanke koji nose hijabe ili nikabe, muslimani koji nose brade ili nekakvu odjeću po kojoj su prepoznatljivi u Americi, i ne samo u Americi, ali kažem posebno u Americi. I sestre zovu i pitaju šta ćemo? Dakle, strah su prvo ubacili u srca muslimana koji nisu smjeli čitavu sebi da izlaze na posao, a i danas je tako, danas nimalo nije bolja atmosfera. A ne znaju ko je to uradio. Osim, vjerovatno, ako, ako zna njihova vlada, oni sigurno znaju. Znaju samo neće to da kažu i znaju da to nisu muslimani uradili. Znaju da takav zločin muslimani nisu napravili. Dakle, sve to Amerika čini pod kakvim plaštom? Pod plaštom demokratije i borbe za ljudska prava, ali je sada potpuno jasno svima. Wallahi je sad ko dan jasno svim ljudima na zemlji ne samo muslimanima, nego kogod razmišlja svojom glavom da iza toga samo stoji sila, neka navodna sila koja im je dala kuraža i snage da iziđu, da istupe i da naprave takav korak da objave rat muslimanima. I kad su toliki duše brižnici, kad su toliki borce za ljudska prava, zašto ne spreći da čini takav zločin? I šta su radili na tom polju? Lahko je bilo izlaziti za okrugle stolove i praviti nekakve ženevske i ostale konvencije potpuno hladan i miran kad se ubijaju muslimanska djeca u Palestini. A onda, kad budu ubijani Amerikanci, onda ne minuta, nego tri minute šutnji. Onda tri minute šutnji. Zato što Amerikanci imaju ekskluzivno pravo na život. Svi ostali su ispod njih. I ne samo to, nego pomažu taj zulum. Milijarde, ne milijone, nego milijarde dolara su Amerikanci dali bespovratnog kredita židovima. I kao što reče jedan žejh, oni, židovi, njihovim noževima, američkim noževima, i američkim naoružanjem kolju i ubijaju muslimane u Palestini na oči očigled čitavog svijeta. I dakle, svi kršćani, a posebno kada su na scenu stupili židovi i kada su napravili tu svoju ještačku tvorevinu, izišli su se bore protiv muslimana i niko ne reaguje. Pogledajte, drugi svjetski rat je bio. Ta znači židovska propaganda? I kako nije sramo... Znamo kako nije sramota, znamo da ga nije sramota. Ali, kako ga ipak nije stid Jakoba Fincija da iziđe i da u novinama i na televiziji radiju govori o nekakvoj multikulturi i spomenje dva grada jedina na svijetu koja su takva, koja su simbol tolerancije. Spominje kuci Sarajevo, kad jedino tu postoje i žive u miru ljudi svih vjerskih opredeljenja. Pogledajte, kuc toliko krvari, toliko židovi zla nanose tamo i on spominje, spominje tako hrabro i tako odvratno, tako drsko, upoređuje Sarajevo i kuc. Jest Sarajevo simbol, Ali što nije Banja Luka? Što nije Beograd? Što nije Zagreb? Što nije London? Što nije Kuc? I laže da je Kuc simbol te nekakve toleranciji. Jes Sarajevo zato što Sarajevo muslimani drži. I što je većina stanovnika muslimana. Zbog toga je to tako. Zatim, teror u Bosni, u kojem su Amerikanci bili direktni učesnici i saučesnici u zločinu koji se desio muslimanima u Bosni. Zašto? Sad spominju i govore o odvođenju i vidimo to pred našim očima. Pogledajte Srbi i Hrvati, Ustaše i Četnici koji su počinjeni zločin našim narodom, kako ispraćaju svoje generale. Obukuju odjela, kompletna vlada iziđe, avion im obezbijede i oni idu u Hag kao zločinci. Kao osvjedočeni zločinci. Jer međunarodna zajednica je potvrdila šta? Da se u Bosni desila agresija po strane Jugoslavije, odnosno Srbije. Jel se desila agresija? Jest. I to je potvrđeno, to u i papirima stoji. I sad treba i muslimani da odgovaraju. Na što vam to liči? Spomenju ženovsku konvenciju i međunarodno pravo o načinu ratovanja. I kada ne smiju se ubijati civili i ne smiju se ubijati zarobljenici. Mi svakako, i ja svakako, ne bendam tu ženevsku konvenciju. Ona za muslimane ne znači ništa. Ona je obična izmišljotina i prevara. Ne zbog toga što u njoj nisu možda dobre tačke neke, nego zbog toga što su to ljudi napisali da bi oni ostvarivali svoje ciljeve i vojne i političke i ekonomske i tako dalje. Dakle, da bi kršćani ostvarili nad muslimanima dominaciju. I tamo se spominju prava, odnosno obaveze svih onih koji ratuju, ali se spominju i prava. I prava svake napadnute države, kako stoji tim konvencijama, jesu šta? Da pozove u pomoć, ako je napadnut, tvoj integritet, tvoja čast, ako je ugrožen tvoj život i život tvoga naroda, da svaki narod i svaka država imaju pravo pozvati bilo koga da im pomogne. I kad se to desilo, na kraju, šta se dešava? Izjednačavanje agresora i žrtve. Zbog čega? Kažemo da su Amerikanci učestvali u tome. Zato što su nam svezali ruke. Svezali ruke i postavili embargo na uvoz oružja. Nisu nam dali da se branimo. I naš slučaj, i slučaj naših generala koji moraju da idu, ne samo generala, Allah zna koliko će nas završiti u Hagu. Samo zbog toga što se branili. Je kao slučaj, što reše jedan brat, kao slučaj žene muslimanke koji je napalo pet četnika da je siluje. Ali tu je došla policija, tu je došla vojska, tu su došle kamere, novinari i samo čekaju šta će se desiti. Niko ništa ne reaguje. I kad su je silovali, ona se branila. Na kraju, kad su zločinci obavili svoj posao, onda policija koja je tu izvodi na sud sve. I kare vi dobijate po pet godina zatvora, a ti ženo, zato što si ovoga ogrebala, onoga udarila, dobijaš godinu dana zatvora. Dakle, takav su aršin primijenili ovdje na našem prostoru u borbi protiv muslimana. I govore sad o antiterorističkoj asocijaciji, o antiterorističkoj alijansi. Kada? Kad su proglasili islam terorističkim, I sinoć ministar kaže ne zna se ime, ne zna se nacij terorizma. Nije tačno, vi ste mu nadjeli ime. Vi ste mu nadjeli ime pa se sad branite i vadite. Vi ste mu nadjeli ime islamski terorizam. I kaže mi smo uspjeli dogovoriti sa policijom iz Republike Srpske, iz Herceg Bosne, koja zvanično ne postoji, ali ne zvanično uvijek postoji, nikad nije prekinuta, dogovoriti s njim ovom policijom da zajednički učestvujemo u toj alijansi zašto su pristali Srbi i Hrvati, Srbi iz Republike Srpske i Hrvati iz Hercegovine na takvu stvar. Samo zato što se radi u borbi protiv muslimana. Samo zbog toga i da se zaboravi zločin, da se zaboravi agresija, nego sad naši ljudi iz vlade, iz ministarstva, iz MUPA izmišljaju neprijatelje, izmišljene postojeće teroriste iz svoga naroda da bi se zaboravio zločin. Da bi se zaboravili zločinci, da bi se pozivalo njih da im se sudi. Što nisu kada je ubijen Leotar napravili ovo? A spomenje 120 sinoć slučajeva, 120 slučajeva terorističkih napada. Samo jedan od tih pripisuju muslimanima. Za sve ostale se zna da nisu radili muslimani, što tada nisu napravili antiterorističku alijansu. Nego sada kad je Amerika dala zeleno svjetlo da se to uradi, e onda će biti uhapšen ona je za koga Amerika kaže da treba da bude uhapšen. I nema drugi. Zatim podjela vlasti kod nas u Bosni. Parat na Kosovu, parat u Čečeniji, to za njih nije terorizam i rat na svakom drugom mjestu. Evo samo jednog jasnog dokaza. Da su mjesto muslimana u svim ovim državama bili kršćani. Bil Amerika dozvolila da se to desi? Ne bi ni slučajno. Ne bi ni slučajno. Dakle, Amerika se bori za pravdu i oni su u pravu i kad ubijaju i kad budu ubijeni. Kao što je rekao talijanski predsjednik juče, što je rekao? Kršćanska civilizacija je superiornija od islamske civilizacije. I mi ne smijemo dozvoliti da nas oni vrati 1400 godina unazad. A onda su ga napali njegovi ljudi. Ljudi iz njegovog kršćanskog korpusa. Pa su rekli mnogi historičari, mnogi sociolozi, mnogi političari i tako dalje. Nije Hitler ponikao u muslimanskim radovima. Nije Hitler ponikao u islamskoj civilizaciji. Nisu inkviziciju u Španju napravili muslimani. Nisu komunizam izmislili muslimani koji je progutao i pojeo toliko nedužnih žrtava. Dakle, sve te ideje su Došla je s kršćanskog zapada. I kako možeš govoriti o superiornosti kršćanske kulture? I nakon toliko zločina, i nakon jasne istorije, pogledajte šta izjavljuje. Samo zbog svoje paganske mržnje protiv islama. Zato muslimani, braćo i sestre, stoga što poznajemo istoriju dobro i što znamo šta islam naučava, možemo biti ponosni i visoka čela hodati vallahu. Visoka čela hodati. Mi se ne stidimo što smo muslimani. Da sam srbin, ja bi se stidio. Wallahi bi se stidio. Da sam hrvat, ja bi se stidio. Da sam amerikanac, ja bi se stidio. Ali musliman sam i zato se ne stidim. Zato se ne stidim jer naša prošlost i naša sadašnjost su čisti. Čisti. Nema kod nas logora. Nema kod nas silovanja, nema kod nas ubijanja nedužnih civila. Ako se desi neki sporadičan slučaj, to nije pravilo. Ali pogledajte koliko su oni konstantno činili zulum i zločine muslimanima i stalno ga čini. Pred nama su knjige istorije i nisu skrivene i zna se tačno kako se ponašali muslimani prema židovima, prema kršćanima i prema onima koje su zaticali u državama koji su muslimani osvajali. Veličinu i dobrotu islama opisali su i potvrdili i njihovi istoričari i njihovi sociolozi. I svi su potvrdili da je osnovni princip u islamu ono što je Allah objavio kada je kazao inna akramakum inda Allahi atqakum. Kod Allaha je najbolji onaj koji ga se najviše boji. To je princip koji važi su njega dana. I princip kojega je proklamovao poslanik sallallahu alejhi ve sellem na Refatu kada je rekao ljudima o ljudi vaš bog je jedan bog. Svi ste vi od Adama, Adam je od zemlje, najbolji je kod Allaha onaj koji ga se najviše boji. I nema prednost Arap nad Arapom, niti crnac nad bjelcom i obrnuto. Zatim, o pravdi Islama možemo govoriti koliko god hoćemo. U Sahih Hainu od Aisha radijallahu ta'ala spominje se predaja u kojoj stoji da je jedna žena Mahzumika, dakle iz plemena Benu Mahzum, poznatog arapskog plemena, ukrala pa su ljudi se dogovarali ko će da se zagovara za nju, zauzima kod poslanika Selem da joj se ne osjeće ruka, pa su našli u samu čovjeka kojega je poslanik najviše volio, I došao je poslanik sa selam i zauzimao se, pa je poslanik okupio ljude, održao hudbu i kaže o ljudi, šta to radite? Zar tražite kod mene da se zauzimate da se ne izvrši šerijatska kazna. Kazna koju Allah propisao. Propali su narodi prije vas, koji su kad bi ukradi bogataš i poznat čovjek iz uglednog plemena, ne bi mu sjeci ruku, ne bi izvrši kaznu, a kada bi ukradi siroma i neko nepoznat izvršili bi kaznu. Propali su zbog toga priješnji narod. I tako mi Allaha Kada je moja čer Fatima ukrala, ja bih osjekao. To je pravda Islama. Kako je postupio Omer radi Allah kada je osvojio kuc? Onako kako je to opisao Pop Simon kada su krstaši ušli u kuc i napravili masakr muslimanima, napisao je u svojoj istoriji rekao naši pod navodnim znacima pobožni kršćani nisu postupili kako je postupio pravodni halifa Omar. Ubijali su sve što su stigli. Na zvjerski način su ubijali muslimane, njihove žene i njihovu djecu. Tekla je krv potocima kucom. To su njegove riječi. Uzmite knjige pa ćete vidjeti da je on tako opisao osvajanje kuca. Nisu postupili kao što je postupio halifa Omer kada je osvojio kuc i dao ljudima amnestiju, oslobodio ih, dozvolio im da ostanu na svojoj vjeri, samo da plaće i džiziju. Jer muslimani su uvijek najavljivali rat, odnosno osvajanje i širenje dave sa tri šarta. Ili primanjem islama, ili davanje džizije i stavljanje pod okrilje šerijata, ili rat. Zatim, kada su muslimani osvojili Španiju, Musa ibn Sair i Tarik ibn Zijad, Šta su rekli Španci kada su vidjeli Tarik ibn Zijada sa svojom vojskom? Koliko je bilo muslimana? Koliko je bilo u Tarikovoj vojsku muslimana? Sedam hiljada. Braćo, sedam hiljada muslimana osvojilo Španiju. Državu čitavu. I došao je Musa ibn Sajri kao emir Magriba u pomoć sa još pet hiljada muslimana i kad su i vidjeli Španci, poručili su Roderiku njihovom kralju, šalji vojsku. Šalji pojačanje, ali koga god pošalješ i koliko god vojske pošalješ, ne možemo se suprostaviti. Jer kaj mi smo vidjeli ljude za koje ne znamo ili su stanovnici nebesa ili stanovnici zemlji. Pog čega? Zato što nisu zolumčari, idu, zikre, tekbiraju, osvajaju zemlju i ostavljaju te ljude na miru. Nikom ništa ne čini. To je bila njihova parola. Kad su ljudi to vidjeli, prvi put vide osvajače koji ne čine zulum, nego su pravedni. Zatim Omer ibn Aziz, kada su muslimani osvojili Semerkand bez najave, bez ova tri šarta koja smo spomenuli, žalili su se na Semerkanda, nije im učinjen zulum, ali su se žalili halifi Omeru da vidi kakva je to pravda islamska, vi ste govorili da postavljate uslove, nisu nam postavili uslove. Naredio je vojsa da se vrati Semerkand, osvojili muslimani državu. Vojska osvojila državu, rizikovala svoje živote, ali se mora vratiti. Mora se vratiti kad je vojskovođa postrojio vojsko da se vrate, Stanovnici Semerkanda primaju islam zbog dobrote i pravednosti muslimana. Zatim u Šamu, kada su kršena javni rat i ponovno povratak Šama u njihove ruke, halifa stanovnicima Himsa vraća džiziju. Okupio im, vraća im džiziju. Evo vam vaša džizija, nećemo. Kaj, zbog čega? Zbog čega vraćate džiziju? Kaj, zato što vi kad plaćate džiziju, mi vam garantiramo sva prava. I mi vas moramo braniti štitko vas god napadne. Vi ste po zaštom islamske države. Sad kršena javlju rat Najavljuju nam rat, a oni spremaju veliku vojsku. Mi vam ne garantiramo da ćete biti pod nasom zaštitu. Zato vam vraćamo džiziju. Pa su oni upočivali dove i molili Allaha da muslimanska vojska pobjedi. A bili su kršćani. I kada su muslimani pobjedili, svo ništa im se je primilo islam. Dakle, primili su islam, nisu više morali plaćati džiziju. Zatim, židov koji se parniči sa Alijom radi Allah kao halifom. Halifa Alija zbog štita, zbog svog štita kojeg je prepoznao kod židova, ukromu štit židova. I došli su pred kadiju. On kao halifa dolazi pred sudiju. Na koljena da ti se sudi po šarijatu. I pitao ga je kadija, imaš li ti, ja je mirom mu'mini, nikakvih svjedoka, ikakvih realnih materijalnih dokaza da je ovo tvoj štit. Kaj ne imam osim toga što znam da je to moj štit. Ja sam ga prepoznao, nije nikakvih drugih dokaza. Kaj ništa štit pripada židovu, nemaš dokaza i njegov je štit. Pa kada je židov izišao, kad je zbarnica završena, rekao je, zaista je ovo pravda. Halifa, vođa države, koji je mogao da mi glavu odsjeće, bio on u pravu, ne bio u pravu. I vraća se i kaže, ovo je tvoj štit. Kaže sudi, ovo je njegov štit, ja primam islam. I onda mu Alija zbog njegovog primam islam poklanja, daje mu jedije taj štit. Zatim Salahudine Jubi, koji je vratio ponos muslimanima kada je osvojio kuc. U najtežem jeku borbe protiv krstaša čuo je da se razbolio, odnosno bio je ranjen njihov vojskovođa Richard, čuli ste za njega, Richard Lavljeg srca, tako su ga zvali pa je poslo Salahudine Jubi svog najboljeg doktora da ga liječi. Svog najboljeg specijalistu doktora je poslao da ga liječi. Zašto? Zato što Islam nije došao sa zulumom. Došao da pozove ljude u Islam. I džihad je zbog toga naređen. Samo da skloni smetnje s puta dave. Ne moraš ti primiti Islam, ali ne smiješ stati na put. Ja hoću da prenesem istinu. Ako ti još primi, ali ne smiješ mi zabrani da ljudi čuju istinu. Eto, to je cilj džihada. To je bio cilj njihove borbe. A Zatim, sultan Muhammed Fatih, kad je osvojio Konstantinopolis, kad je osvojio Carigrad, šta je uradio? Dao je ljudima slobodu. Da je ubijao Srbe i ostale kjafire kao što oni danas ubijaju muslimane, ne bi jedan ostao na zemlji. Ne bi ni jedan ostao na zemlji. Međutim, Islam nije takav. I ono što oni danas rade muslimanima, dakle to nas ne čudi, to su radili stalno. Pravili su zavire, najveću zavire su napravili Muhammedu s.a.v. Jer oni žele da ubiju i da se obračunaju sa islamom. Kada su na Ahzabu se okupili sve sorte kufra. I rekli su danas je dan kad ćemo dokađite sa islamom. I želeli su ubiti Muhammeda s.a.v. Pa mu je židovka stavljala otro u meso da ga otruje. Pa su ga mušti želi ubiti. Pa se na Ahzabu okupili svi kada su duše došle do grla. Kao što su danas došle našoj braći muslimanima u Afganistanu. Ali se oni ne boje njih. Ne boje se njih, vallahi. Ako ste gledali na televiziji ministra vanjskih poslova Afganistana s puškom, s automatom, pita ga ovaj novina kako je moguće da se vi suprostavite takvim naoružanjom koje ti nosiš? Toliko Tolikom naoružanju i tehnici koje ima Amerika. Kaže, pogrešno pitanje. Pogrešno postavljeno pitanje. Ovdje se ne radi o sukobu naoružanja protiv naoružanja, nego ovdje se radi o sukobu imana protiv naoružanja imana protiv naoružanja. I nema naoružanja koje će suprostaviti imanu. Nema tog naoružanja koje će stati na put istinskom imanu koje ga posjeduju ovi ljudi, alhamdulillah. I na Ahzabu su rekli muslimani šta kad im je bilo rečeno, okupljaju se ljudi protiv vas. To im je učvrstilo iman i rekli su hasbuna Allahu ni'mal Dosta nam je Allah i divanjem gospoda. Dakle, nakon toga su napali Ebu Bekra. Nakon toga su ubili Omera. Zašto? Zato što neprijatelji Islama uvijek gledaju glavu. I vele ako ubijemo njihovog vođu, gotovo. Islam je gotov. Ubili su Omera. Nakon toga se za vrijeme Osmana Islam još više proširio. Pa su onda ubili Osmana. I tako da nisu mogli da ubiju Islam i neće ga moći ubiti. Nisu svjesni da je to Allahova vjera i da Allah hoće da pobini njegova vjera. Zašto se braće i sestre boje Islama? Zašto se boje Islama danas kršćani židovi? Odnosno svi oni koji nisu muslimani. Odgovor na ovo pitanje naćemo u Kur'anskom ajetu i sure At-Tin, gdje Allah će kaže, A'udhu billahi min shaitan ar-rajim, Laqad halakna l'insana fi ahsani taqvim, thumma radadnahu asfala safilin. Allah Đelešanuhu je obećao kako je stvorio, to je sunnetullah, da će čovjeka kojega je stvorio najljepšom obliku vratiti u najnakaradni oblik. Kako u najnakaradni oblik? kroz skretanje s pravog puta, kroz sliđenje zavude, kroz nemoral. Illa alladhina amanu wa aminu salihati falahum ajrun gajru mamnun. Osim onih koji veruju rade dobra djela. Dakle, svi će biti vraćeni u najnaka radni oblik osim jedne skupine. Osim jedne skupine, a to su istinski mu'mini. I pogledajte nemoral danas. Pogledajte tu zapadnu kulturu i civilizaciju o kojoj priča ovaj Italijan. Ne samo braćo sestre droga, ne samo zinaluk, Ne samo homoseksualizam s kojim se Amerikanci mogu toliko hvaliti. Imaju homoseksualaca i pedra na izvozu. I to je njihova kultura. Prostitutki koliko god hoćete. Side koju šire na svakom drugom mjestu i pokušavaju muslimane na taj način da zaraze. Ne samo to, nego pogledajte kad čovjek izgubi vjeru. Kad ne vjeruje u Allaha, će se kad se ne boji Boga, šta sa njim biva? Zaista se vraća u najnakaradniji oblik. Čitam neki dan u avazu, više od 300 slučajeva. To nije ekskluziva, to nije ekskluzivna vijest nego više od 300 slučaja samo u Hrvatskoj. Samo u Hrvatskoj slučajeva incesta. Gdje otac, kakav je to otac, siluje svoju čerku. I življava se sa njom više godina. Tek nakon izvjesnog vremena ona pobjegne od kuće i govori odje nekom novinaru ili nekoj socijalnoj ustanovi i kaže otac me maltretirao na takav i takav način. Samo u tvoj državi, a ne govorimo dalje. Dakle, to je njihov moral. To je njihova kultura, to je njihova vjera. A u globusu čitam, spominje se Zinaluk Popova. I kaže, crkva katolička oprašta grijehe popovima koji ponekad učine Zinaluk. Dakle, to je žalosno. To je vallahi žalosno. Dakle, to je njihova baština. I to je ono čime se oni mogu pohvaliti. Zato oni mrze islam, jer samo islam ima snagu da ljudima vrati sreću, da ljudima vrati ponos i na ovom i na drugom svijetu. I pogledajte, kako pada preko noći u prah američka demokratija, kad je u pitanju širenje islama. Prije smo svi govorili, u Americi su veća prava nego u islamskim zemljama. U Americi muslimani mogu da rade šta god hoće, da ispovedaju islam kako god hoće, da pozivaju kako god hoće. Jeste do kritičnog momenta kojeg oni prate dobro. Dobro prate i dobro su obavješteni. I kad to dođe, taj moment, onda se presjeca, dava, za noć i dolazi do izražaja paganski kršćanski žar i mržnja protiv muslimana, kao što kaže Allah dželle šanehu la yazalun yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum istata'u. Ne prestanu se protiv vas boriti dok vas ne odrate od vaše vjere ako mognu. Ili kad badat al-baghda'u min afwahi wa ma tukhfi sudurihim akbar. Mržnja izbija iz njihovih usta. A ono što je u njihovim srcima još je gore. Jeste vidjeli kako srdito i paganski izgleda buš kad izgleda na televiziju i prijeti muslimanima. A šta mislite šta krivi njegova prsa? Šta mislite šta krivi njegova prsa? I naziva akciju na Afganistan neprekidna pravda. To jest neprekidni zulum. Neprekidni teror. To znači koliko god da vas ubijemo to je pravedno. Šta god da vam uradimo to je pravedno. To se tako tumači. To je taj paganski žar koji oni izražavaju iz prema muslimanima. I zar mislite kad bi im donijeli sve dokaze o istinitosti islama i naučni i razumski da bi im to prihvatili? Ne bi sigurno, dakle ne bi to prihvatili kad nisu prihvatili Resula sallallahu alejhi ve sellem, koji je kršenima objašnjavao istinu kao poslanik, kad njega nisu prihvatili, kako će je prihvatiti nas? A zašto? Zato što Allah kaže: "Wal kafiruna hum zalimun." Kafiri su zaista veliki zulumčari. I na koga nasrču? Na ljude koji hoće da uspostavi Allahov šerijat. Koji hoće da uspostavi Allahov šerijat. Nisu bili protiv islama kako ga je Said Kut nazivao protiv američkog islama kad pričaš o islamu koji govori samo onima koji su pod zemljom i onima koji su na nebesima. Samo onima pričati na zemlji ništa. Nemo ništa spominjati. Uči mrtvima tevhide, jasine, Kur'an, spomeni mrtve, spomeni ahiret, samo nemoj se petljati u život. I eto ti onda mesida u bijeloj kući, eto ti onda mesida na kojem god hoćeš mjestu, klanjaj dan i noć. Dakle, oni se boje tog povratka izvornom islamu. Jer zbog čega? Islam ima snagu i kad su vidjeli da su sad mesčidi puni omladine, alhamdulillah. To juče je tako nije bilo, suhanallah. Vidjeli su da je propo njihov pokušaj da pokrste, da pozapadnjače muslimane, Sve moguće su uložili i sredstva i pamet svoju i novac i tako dalje, ali nisu uspjeli. Muslimani se sve više vraćaju islamu. I znaju kad muslimana i kad muslimanska omladina, mladića i djevojaka bude što više u mešćidu, bit će i sve manje u kafanama. Biće i sve manje u kockarnicama, biće i sve manje po ulici. I tada će razmišljati svojom glavom. Tada i neće moći zavoditi bjelosvjetski kao i razbojnici. A ovako slušaju vijesti i gotovo odmah istina. Jeste tako je. Ne. Musliman razmišlja svojom glavom. Kad upozna istinu, ne bi je dao za hiljadu Amerika. Ne bi je dao za sav Savdunjavu. Žaba je što mu nudiš to. I Afganistanci su ponosni i vallaj od, Ameri od, Amerikanaca sa svojom njihovom tehnikom. Nek ništa nemaju, imaju sve, imaju iman koji ispunjava njihova prsa. Dakle, kad su to primijetili, onda su napali na muslimane. Njih ne zastrašuje puno ezan, mada im i to smeta, nije to ključna stvar. Niti džami još se pravi, nego govor o tome da je islam univerzalna vjera i da se tiče i politike i ekonomije i da se pojavile skupine koje hoće da se vrati Allahova vjera i da se sudi po Allahovom zakonu, e tada, to njih srdi i znaju kad se islam suprostavi kršćanstvu, da kršćanstvo mora past hajmo knjige na stol pa da vidimo gdje je istina. Evo neki dan hoće sad da pišu novu Bibliju. Čitam u Avazu, našli su neke kumranske spise i papa je dozvolio da se piše nova Biblija židovska verzija. Pogledajte zabude, pogledajte izigravanja s ljudima. A kako se neće izigrava s njima kad oni je samo jedan put, nedeljom odu u crkvu? Samo jedan put se mole Bogu, ako se mole Bogu. Samo jedan put sedmično. Čita u sedmicu griješ i radi šta god hoćeš, otiđi nedeljom da ti poprosti grijehe i gotovo, završi se. I tako do, do sudnjega dana. I kad vjeruju u dogmu da se Allah otjelovio, ne uzubila da je postao čovjek i da je bio mrtav tri dana, onda možete misliti te pameti i takve vjeri. I znaju da istina ostaje, a da laž nestaje, kao što je rekao Allah, kul dja al haqqu wa zahaqa al batil, innal batil kane zahuka. Reci, došla istina, nestalo je laži, laž zaista nestaje, i da mulj ne može naškoditi niti nauditi čistoj, bistroj vodi, kao što kaže uzvišeni, fa emme zabadu fa jedhebu jufa što se tiče mulja, on odlazi, on nestaje, o emme ma jemfau nas fa jemu fil ard A ono što koristi ljudima, to ostaje na zemlji. Međutim, nažalost, muslimani za nas takvi, alhamdulillah, bude se. Međutim, u većini su takvi posao njihove vlade, koje dozvoljavaju Amerikancima prostor vazdušni ili kopneni da napadaju muslimane, što je nezamislivo za jednog muslimana. Dakle, muslimani su danas mirni poput vode u mrtvom moru. Ne miču se, ništa ne rade. Zbog toga je situacija takva. Ali ne gubimo nadu u Allahu milost, jer kosmos i zemlja nisu u rukama kauboja sa zapada, nego u rukama gospodara svjetova i kao što je Allah Đelešanuhu učinio iskušenja zakonom svojim za mu'mina na Dunjaluku, da bi Allah provjeri nagradio na ahiretu, tako isto učinio zakonom svojim na zemlji da zulumčari moraju propasti i da moraju biti kažnjeni. Ja bih završio sa nekoliko rečenica, odnosno jednim tekstom koji ga sam našao na jednoj stranici na internetu. Divan je tekst i mene se jako dojmio. Na stranici od šeha Muhammeda Duejša stoji naslovnica Ne bojte se za islam. Pa kaže Ne bojte se za islam. Muslimani danas imaju velika saosjećanja prema islamu i boje se za njegovu budućnost na svakom mjestu. I kaže, to je dobar i lijep osjećaj i mu'minima i mu'minkama ne dolikuje da se brinu samo o sebi, nego da brinu o svojoj vjeri. Ali ne zaboravimo da je Allahova odredba iznad ljudskih odredbi i da je svjetlo ove vjere jače i uzvišenije puno od toga da bi ga mogao ugasiti prezreni neprijatelj. Zato se pitajmo stalno šta smo uradili za ovu vjeru i šta smo pripremili za ahiret. A što se tiče ove vjere, ona je u rukama onoga koji je rekao Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah će upotpuniti ovu vjeru pa makal vjeru piva nevjernici. Molim Allaha Đelešanu da pomogne našu braću u Afganistanu i u Palestini, da nas ujedini u jednom safu, da nam otvori srca za Islam, da nas uputi pravi put, da nas poživi i usmrti istini. Amin. Jazakum Allah. Subhanakam Allah. Subhanakam Allah. أينجد لي قصيدي وبعض الهم يوجلى للقصيد وبعض الهم يجلى للقصيد والأخت من الأغلال ناءت وكم أم تسرمل للحديد وكم أخت تطرق للحوادث في مشيبي وقد أفل الشباب ولا يعودني وما أدري أينجدني قصيدي وما همي يجلى بالقصيد وما أدري أينجدني قصيدي وبعض الهم يجلى بالقصيد وبعض الهم يرجى بالقصيد